sei lá. Será que eu decolo com a Evoque cinza? É, sei lá. Será que o maloqueiro hoje mudou de vida? É, sei lá. Se eu colocar lá Lacoste que veio da gringa. É, sei lá. Se eu faço um grupo e coloco as amigas. Domingo, é. né? Mais um dia só bebê morando. Pouco dia pro final do ano. Acapulco, festa em Guarujá vai vendo. Zé povo deve tá se mordendo. Mais um ano vivão e vivendo. Forte abraço que hoje é nós que tá. Canta, sei lá. Será que eu decolo com a Evoque cinza? É. sei lá. Será que o maloqueiro hoje mudou de vida? É. Sei lá. Se coloca Lacoste que veio da gringa. É. sei lá. Se passa um grupo e coloca as amigas. explode funk. DJ CK, na produção. Tá lançando só pedrada. Pode vir que eu já tô de capacete. Sei lá, será que eu decolo pra cinza? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida? Sei lá, se coloca Lacoste que veio da gringa. Faço um grupinho, coloca as amigas. É. Domingo, né? Mais um dia só bebê morando. Poucos dias pro final do ano. Acapulco, feito em Guarujá. Ah, então vai vendo. Zé Povo deve tá se mordendo. Mais um ano vivão e viveram. Forte abraço, hoje é nós que tá. Então tá. Sei lá, será que eu decolo o carro e vou que cinza? É maloqueiro hoje mudou de vida. É, sei lá, se coloca lacote que veio da gringa. É, sei lá, eu faço um grupinho e coloca as amigas. É, e aí, Godó explode funk. funk, funk. E aí? E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal. canal, canal, canal.